Po ishte tani Dion. Jo, jo, pas kishim pra se po më bën Lori me kokë që është gjithmonë tifoz i Brazilit, jo vetëm me raste. Ah. Ti më pash aty, pash ishin çik shko po jo, s'ka gjë. Mirë është. Do kaloj, do kaloj. Gjithnjë i ka kështu në balancë ato gjëra, kështu nuk është se që ti nga kati pesë. Për shembull. Ja, ja. As Lori. As Lori. As Lori. Me me pikëpyetje e paska. E ke menduar. Ja, o Lori, Lori do të këtu do jemi do. Do vi një ditë. Do vi pra botë. Do vi një ditë, këtu do jemi, do kaloj 20 vjet, 30 vjet. Do qeshim dhe ne. Po gjithsesi, e mbrëm ishte ishte fantastike. E jashtëzakonshme. Ai Lori u bë i çup, pastaj që shihemi.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 Në vitin 1816, Argjentina shpalli pavarësinë nga Spanja. Në vitin 1850, Zachary Taylor, presidenti i 12 i Shteteve të Bashkuara, ndërroi jetë në Washington pas vetëm 16 muajsh në post. Në vitin 1872, John Blondel fitoi patentën për pajisjen që ndan brumin e biskotave me forma. Në vitin 1877, në Londër është organizuar turneu i parë i tenisit. Në vitin 1878, Henry Tibbe fitoi patentën për llullën me kalli misri. Në vitin 1932, ndërroi jetë King Camp Gillette, Në një mijë e nëntëqind e një, ai shpiku makinën e rrojës dhe themeloi kompaninë Gillette. Në vitin një mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e shtatë, erdhi në jetë Ardian Klosi, publicist, aktivist i shoqërisë civile në Shqipëri. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e dy, kandidati presidencial demokrat Bill Clinton zgjodhi senatorin Al Gore nga Tennessee si kandidatin e tij për nënkryetar. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e dy, Aktorja Kim Basinger mori një yll në rrugën e famës në Hollywood. Në vitin 1997, boksieri Mike Tyson u ndalua të boksonte dhe u gjobit me 3 milion dollarë pasi i kafshoi veshin kundërshtarit të tij, Evander Holyfield. Në vitin 2011, është shpallur pavarësia e Sudanit Jugor nga Sudani Verior. This is Club FM 100.4. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, 7 e 9 minuta në këto momente miq të dashur, ne ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Erin, me Artinin, me Oltën që është duke bërë neskafetë për momentin. Edhe me Lorin. Ehm, um, Po gjithsesi, zëri se Olta është këtu se ajo na dëgjon, ka ka vesh. Ka altoparlant në anën tjetër. Kur del. Mirë shumë radio se ti mund mund të flasësh për shefin. Ti e di që është atje duke bërë kafe ta dëgjon sikur ne jemi aty. Olta. Hami mirë. Olta. Çfarë bën? Ej, di, si e doni kafen? Mund t'ia thoni tani se oh. Nuk duket se po merr telefon. Është ajo që merr telefon që andej. Po mund t'ia thuash Eri, si e do? E di ajo si e dua, pastaj unë e kam. Atë e ke bërë. Po. Okej. Okay. S'duron ti. jo. Gjithsesi, ë uh, mirë se keni ardhur në program, miq të dashur, sot kemi shumë informacione nga më të ndryshmet që kemi mbledhur në programin e datës 9, si i thonë. Do flasim pak edhe për ndeshjen sot në darkë, shpresojmë që të jetë ndeshje me garë, me emocion. Është ndeshja midis Holandës dhe Argjentinës. Argjentinës mhm. sot mm -hmm. për të përcaktuar se kush do jetë finalisti tjetër i kampionatit botëror të futbollit Brazil uh, eh, 2014. Kështu. Po gjithsesi. Ka kohë. Ka kohë. Desha të rikthehemi ndeshjeve. Çfarë ka kohë? A ka kohë që të Deri deri në darkë. Gjerë e gjatë. Po që flasim gjerë e gjatë për ndeshje. Kështu themi ne. Ne e themi shumë shpesh këtë. Ne flasim gjerë e gjatë për këto, pastaj koha fluturon. Pa e marr vesh. Na kanë dhënë vetëm 3 orë në klubin e mëngjesit. Se ka një konspiracion që s'na lënë të flasim për shkakun. Po kjo është autocensura. Vetëm 3 orë keni për t'u shprehur. Ç'është kjo? Dhe kaq. A vë, e kështu që ne vazhdimisht themi që do flasim për këtë, do flasim për atë, pastaj nuk na del koha për të folur për atë. Shumë gjëra ngelen. Ose pastaj harroj, po. Ose harrojmë, harrohemi në pa, program, po. Ose edhe ça s'duam t'i themi, ha. Edhe s'duam të themi. Kjo pjesa. Është vërtet. Për shembull, këtu kam program, kam pse derrat nuk bëjnë më dashuri. Oh. Që do e themi pas pak. Pse derrat nuk bëjnë më dashuri? Nuk është kjo një pyetje që të mundon? Jo, nuk e di që ndodh. Si nuk të mundon, po- nuk e di, por tani që e di Eri. Tani që e di. Eri në qoftë se derrat. Jo, sa ta di se pse jo, ndodh kjo. Unë s'e them për shembull, qoftë se derrat nuk bëjnë dashuri Eri, shumë shpejt do të zhduket dhe bërzolla e derrit. Jo, por jo. për mua është problem. Ah, bërzolla, bërzolla ka plot, siç mund ta kesh vënë re. Po pra ka bërzolla. Nuk don, edhe edhe qafë derri, kremviçe që kanë në përbërje mish derri. Vetëm një përqindje. Po. Mund marrësh edhe paidhaqe, gici. Siç i thon kapra nga këto, por dashuri nuk ka mes derrash. Po. E flas për atë dashurinë fizike, për atë. Po, po, po. Derr me derr. Ka për derr me derr kuce. Po. Po ka pasur. Ka pasur. Sigurisht ka pasur. Është sigurt kjo. Ka 20 vjet që ka. Po tani na e tregon pse nuk ka. Ma vërtet nuk e sigurt. Po e kam bërë një. Një faqe plot. Po si kam mësuar? Ky është uh, materiali që vjen i radhës, po, po se ne kemi janë që këtë këtë material do ta bëjmë. Këtë material do ta pra. ezaurojmë. A kështu thon? Pas pak minuta. Kështu thon, ezaurojmë. Do do do do ta konsumojmë fund e krye. Mm. Në klubin e mëngjesit. Tjetër. Për shembull kam uh, një listë që është votuar nga Kombet e Bashkuara. Mm Kjo është World Drug Report, që është raportimi botëror mbi drogën. Mbi drogën. Mm. Edhe tregon pastaj se kush për shembull vendosin një drogë ata. Le të flasim për kokainën. Tam. Po. Edhe shikojmë cilat janë vendet që konsumojnë më shumë, më shumë. për për frymë. Për frymë. Mm -hmm. E po sigurisht, domethënë është bërë ajo matematika që duhet bërë. Tam. Po. Dhe shikojmë se kush konsumon më shumë për frymë, pastaj shkojmë te një drogë tjetër për shembull. Po. Heroina. Ose mund ta marrësh raportin ta përdorësh ndryshe, shkon tek një vend i caktuar për shembull. Edhe mm. shikon, ky vend i sati është për këtë. Është i 10 në botë, po për këtë. Është i Fillon të merresh me këtë lloj. Pari në botë, për mm. shembull, ti thua, "Ok, paskemi probleme këta." Që kemi të parët në botë për për diçka. Kështu që kjo është interesante për të parë se kush vend konsumon më shumë. Çfarë? Po. Kush vend konsumon çfarë? Çfarë është popullore në një vend e çfarë është popullore në një vend tjetër? Megjithatë, ajo që më intrigoi, kjo është e vlefshme për studim edhe një listë për turistat. Shiko se ç'thotë për shembull. Do ai në shkallë planetare. Po. 5% e njerëzve nga mosha 15 deri në moshën 64. Po. Mm -hmm. Ata që janë nga adoleshentët deri në moshën 64, po themi. Pa hyrë fare në pleqëri. Thonë që kanë përdorur një drogë në vitin 2012. Vetëm 5%. Uh. E këtyre njerëzve thonë që kanë përdorur në 2012. Në 2000 gjatë vitit 2012, thonë ata qoftë edhe një herë. Uh mhm. -huh. Në 2012-ën ke përdorur ndonjë gjë? Po. Nga të gjithë njerëzit në planet, pra 15 deri në 64% vetëm 5% thonë që kanë përdorur. Mirë, jo keq. Jo keq, po edhe që më sa ndryshe. Po, vetëm në 2012-ën po. Në 2012. Po ama ai mund ta ketë përdorur vetëm një herë. Mhm. Po. Ne kemi ishim në një festë, do të kujtojmë tash se se mbajmë të fare. Vetëm kaq. Mhm. Dhe vetëm kaq, ndërkohë që 364 ditët e tjera nuk ka përdorur. Dhe vetëm 0.6% e planetit 0.6 për qind e planetit mm. Raportohet që të jetë uh, E droguar E droguar në jo, Në formë atë që të përmbushi të thonë atë që quhet problem user Ose problem drug user mm -hmm. Pra një, një përdorues problematik I drogës I drogës Vetëm 0.6 për qind e planetit E megjithatë domethënë gjithë që flitet kaq shumë Për drogën Për drogën Lufta kundër drogës E mi Miliarda, miliarda, miliarda dollarë shpenzohen në botë për luftën kundër drogës. Duket sikur ishin mbi gjysma e popullsisë që konsumonin drogë. 0.6%. Deri ata 0.6%, deri të pinat. E për për domethënë këta janë përdorusit dhe pastaj lufta është, lufta në vetvete është një biznes pastaj. Po. Është diçka tjetër. Rroftë ai që e lufton drogën, se ai ka një biznes Të përhershëm pastaj. Shikoja një grafik për shembull Shtetet e Bashkuara të Amerikës ë uh, krahasonte nivelin e përdoruesve që në vite kishte ndenjur shumë konstant. Ëh. Mm -hmm. E ça kishte bërë, kishte bërë ca lëvizje të vogla, si një kaçurrel, kështu por që kishte qenë i njëjti nivel përdoruesish. Nivel lineare. Si në vitet 50 me luftë kundër drogës. Mbanë me heroinë për shembull që bënte Ray Charles nëpër filma dhe në mëdha. Këto epidemitë e mm -hmm. drogës kanë qenë gjithmonë, mm -hmm. edhe më përpara. Po, po. Kështu që që në vitet 50, edhe më herët po duash, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 mm -hmm. dhe përdorimi ngel konstant. Po kur shikon sasinë e parave që shpenzohen për të luftuar drogën, drogën. Ajo ka është një është një kështu, është një grafik që shkon në një rritje të frikshme, miliarda, miliarda dollarë për të luftuar. Ndërkohë që Përdorusit rrinë konstant. Janë po ata. Janë po ata, janë janë ai grup njerëzish. Ka diçka që shkon. Jo, ka diçka që shkon shumë mirë atje. Në Jo do të thonë hidhet në atë po, punë. Ka po. diçka që shkon, por kështu që imagjino ti do të ishe në. T'i thuash dikujt që kjo luftë nuk funksionon. Se në fakt është është një makineri shumë e madhe dhe Që mezi kthehet dhe e panevojshme Mund të ishte për shembull Mund të bëhej me edukim Më kupton mund të bëhej me, me parandalim Me, me, me këto lloj gjërash mm -hmm. Me këto lloj gjërash Po jo me polici Me tanke Me ku di unë se çfarë E nuk po flas për Rastin tonë të Lazaratit se ai ishte rast, jo. super i veçantë dhe aty Po është një pikë e vogël Ndryshës mund të Gjithë industrinë e Hashash. Hashash. Hashash. Hashash. Nejse kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit, ora është tani 7:17 minuta, miq të dashur, ju përshëndesim nga Club FM. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. I'm trying to pretend it isn't true. Okej. Okay. Ora është 7:25 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që të ndodheni. Pëlqen kjo këngë, është shumë e bukur. Shumë e bukur është vërtet. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, është tani 7:26 minuta. Ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM 100.4. Shumë dhe Flori, është vërtet edhe në ekranin e Club TV-s. Ëh, hmm. Blendi, Eri, Altini Ai ai ai. Mhm. Ai ai ai. Binari. Binari. Binari. Binari, zimu binari. Ka dal nga binarët. Ka dal nga binarët. Diçka zinuja. Ore, fjala binar përdoret edhe për diçka që është në binar. Tam, po. se në fillim është binari, pastaj është rasti aksidental kur dikush del nga binari. Mhm. Mm Mos u hidh te ka dal nga binarët pa fol për binarët. Fol një herë për binarët. Për një orë nga Premium Watches. Okej, okay, shumë. Po të keqim. Atëherë për një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches, dyqani i tyre ndodhet këtu tek mm. rruga Abdyl Frashëri po. quhet. Afër afër pranë librit legjendar universitar. Të gjithë e dinë. Po është vend shumë i mirë për të zgjedhur ora për dhurata. Se thonë për shembull që po të japësh mm -hmm. parfum ndahesh, me orë nuk ndahesh. Jo, as me parfum. Në dash dash. Ashtu thonë pra, e di. Parfumi Eri, unë kam provuar një dy herë. Është ndarë Altini. Po tash. Tashi, nuk e di. Zimu Binari është anagrama e ditës së sotme Z I M U B I N A R I. Na ke hutuar fare me këtë fjalë. Po, për një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches, që të mos ndaheni. për të bashkuar. Edhe seriozisht, çka? Për të bashkuar për jetë. Okej. Okay. Zimu binari. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit e shikoj që jeni të hutuar. Po ja, është e vërtetë. Ti për tepër. Ë, unë lëviza letrën, lëvizte edhe Olta bashkë me letrën. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Ella Irie, if I go. Sepse është fat i keq, të kesh fatin e një derri Eri Që do të thotë Që jeton në, në ditët e sotme Që do të thotë um, Do të thotë për shembull që 90% e derrave mm. Mbarështohen tani më artificialisht oh. Fatmirësisht kjo nuk është akoma sh, si të thuash statistika që vjen nga Shqipëria Këtu në Shqipëria akoma Derrat janë duke bërë që... janë duke bërë dashuri, por në rang botëror sot derrat mbarështohen nga njerëzit dhe në mënyrë artificiale. Po, vetëm uh, domethënë në vitet 80 mbarështimi artificial i derrave ishte 2 deri në 4%, ndërsa sot është 90%. Mm. E do thoni juve pse derri nuk lejohet që të bëjë dashuri si më përpara? Sepse me si thua me një me një me një dozë, mm. me një dozë derri. Po. Ti mundesh që të mbarsësh deri në 20 dosa. Ah. Ndërkohë që në qoftë se do ta lësh të bëjë dashuri, ai do ta shpenzojë atë dozë vetëm me një dosë po. në një vetëm me një. Dosë të vetme, po. Po. Do thotë ja, kjo dashuria jote thotë s'ia vlen. Ndërkohë që ai fshatari e merr atë, të shpërndash këtë me me me me postë, mhm. farën e derrit se sa të marrësh një derr që është derri hamshor. Po. E ta hypësh në kamion, e ta çosh derrin edhe ai tash ta mbash tek njëra, pastaj tek tjetra, pastaj tek kërkon shumë proces më i gjatë. Kërkon shumë punë thonë ata. Merre këto çoje në qese, dërgoje me postë, apo ku di unë se çfarë, e merr ai fshatari tjetër, dorezën plastike dhe e zgjidh punën. Po po, e zgjidh punën. Kështu që është më ekonomike të përdoret kjo. Dhe çfarë po ndodh ndërkohë është që derrat nuk po bëjnë dashuri. Po imagjinoj 90% e derrave mbarështohen ashtu. Oh. Kështu që do të thotë që nuk bëjnë fare dashuri. Po me rrezik edhe këto. Do ketë pasur një lloj proteste thonë se them. Ka një lloj proteste, po ndonjë lloj proteste. Ka protestë, por uh, nuk i dëgjon asnjeri Altini. Se dhe këto femra jo, derra jo. kaq kokulura, sa mos sa ngrenë fare. Ato duan të ngrenë bishtin po kokën. Uh, ç'është ashtu, ka një protestë, sepse, uh, sepse po mundohen tani që të mos im, uh, edhe derrat mos t'i mbajnë më në ato, derrat janë në ca, në ca vende, aq të vogla sa nuk rrotullohen dot. Po janë gjithë. Vetëm janë është një kafaz aq i mm. ngushtë, sa derri nuk rrotullohet. Gjithë jetën e vet. Mm -hmm. Kur rrin nëpër këto, ky derri që mbarështohet për mish ku di unë se çfarë. Ai derri rri ashtu, siç janë pulat komplet. Po. Edhe këta tani janë në protestë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këta që mbrojnë të drejtat e kafshëve, që të paktën derri të lihet në një hapësirë sa të sillet vërdall. Nuk po themi tani të bëjë të mjaftueshme. Po si një sens dhome, për shembull që ai mund të lëvizë nëpër atë, të shkojë të hajë atje dhe të kthehet prapë këtej. Por kështu siç janë derri rri vetëm para asaj dhe as rrotu as kthehet majtas as kthehet djathtas. Ka një pamje për gjithë jetën derri. Imagjino tash i themi neve që të bëjë ai dashuri edhe të, të ketë këto gjërat e tjera. Ku i vetëm? Për atë nuk ka pasur protesta. Ka pasur një problem në Spanjë thonë ata, që qeset plastike të prodhuara në Kinë, që këta përdornin për të mbajtur spermën, mm. kishin një kimikat që, që bënte që pastaj mos të mos të zinin dot, mos kishte efekt. Mm. Mhm. Tek femra. Edhe u zbulua që vinte për shkak të qeseve plastike kur u ndërruan qeset. Ajo po, pjelloria e derrave u ngrit prapë në nivelet që ishin. Nuk e kishte fajin. Po, është jetë e trisht për një derr, çfarë po ju them sot në mëngjes. Kjo është shumë e trisht. Jetë derri. Gjynah. E imagjinon dot veten Olta? Të rrish shumë për mish, të rritesh për mish. As dashuri, as as. Vjen një fshatar pastaj me dorez plastike. Jeta pa kuptim do duket. Edhe thua ti pastaj pse be dera imagjinojmë për. A mund t'i predikoje dera veti ku ti un? Nuk i nuk po, ashtu ja. Që sot e tutje te fjala kur të shajnë që o der. Mm. Duhet ta mendoj mirë. Qenka mallkim i madh. Mm. E me këtë notë të trisht 7:40 minuta dhe ju jeni në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4 mirëmëngjesi edhe për sot miq të dashur data është 9. 9 korrik. Korrik është ditë e mërkurë, un jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altin, Oltën edhe Lorin. Ju uroj një ditë fantastike. Dua t'ju tregoj historinë e një djaloshi, e ka emrin Andrew Rector. Ë, uh, ky ka qenë Blendi në stadium për të parë Boston dhe New York baseball, por në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë mm -hmm. ka ndodhur është që e ka zënë gjumi në një moment uh, kur ishte duke parë këtë ndeshje. Okej. Okay. Djaloshi është pak i shëndetshëm nga trupi dhe kaq ka mjaftuar uh, kur ka dalë në ekran, është shfaqur në ekranin uh, ndërkohë të ndeshjes. Në televizor, po. Në televizor është kanali ESPN. Dy komentuesit kanë filluar të merren me djaloshin, duke thënë që është vetëm e kanë ka, nuk është se e kanë ofenduar, por kanë filluar të merren me to që po, është rehat, nuk i intereson sporti, ndaj uh, ka marrë një sy gjumë. Në stadium ka 56000 56000 shikues. Mhm. Mm Luan Bostoni me New Yorkun është ndeshje e madhe. Ndeshje shumë. Për baseballin. Edhe fort, madje. Kurse ky po fle. Ky është rehat fare, e ka zënë gjumi dhe është mirë, okay. është, është në, në gjendje të mirë me veten, a? Por në një moment që është shfaqur djaloshi sepse ju e dini që her pas here në ekran mund të dalin edhe njerëz të ndryshëm po, tifozë. Kan nxjerr pikërisht djaloshin dhe dy komentuesit kanë filluar të bëjnë pak shaka me djalin, duke thënë që ai nuk i intereson fare sporti, nuk e dim se pse ka ardhur këtu që është vetëm, por megjithatë nuk ka ndodhur ndonjë gjë e jashtëzakonshme. Çfarë ka vendosur është se do të hedhi në gjyq dy komentuesit. Oh my god. Dhe kërkon dëmshpërblim 10 milion dollarë. Kush ja, kush ja i jep zot mami, o zot. Mami ja ka dhënë 10 milion dollarë. Wow. Po do të t'i shkelë personalitetin. Ti shkon në stadium tash. Ah. Dhe unë se unë dëgjova se çfarë po thoshin ata. Nëse do ta dëgjosh, nëse do ta dëgjosh, dëgjoje pak se çfarë thon komentatorët. Ndonjëherë thotë ai duhet të flesh gjumë vlla. Ta them unë ty tash sa rehat duket ai. Nesër nuk do t'i dhëmbi qafa fare. Pa i shoku, e shoku vetë ai thotë që ka në të majtë. Maybe he maybe that's his buddy and he likes him a lot better when he's asleep. Domethënë shoku i vet e pëlqen më shumë kur është kur e ka shokun në gjumë. Mund të hajë rehat. Kaç, kaç i kanë thënë? Po, pra. Nuk kanë thënë asgjë për uh, Nuk është se e kanë ofenduar. Jo, pra, prandaj po them, pra, nëse ti vjen në stadium, mm. edhe ti ia fut gjumin në stadium e kamerat të kap. Plus do e jashtë. Vërtet. Ky denoncim është një mesazh për të gjithë ata idiotë, kështu është shprehur, në, në. që fusin hundët në punët e të tjerëve dhe tallen duke marrë në përgojë të pafajshëm. Pafajshëm. Mirë, dakor thua asaj. po termi komentator është i tillë që kur shfaqen imazhet në ekran ti komenton ato dhe për këtë për këtë paguhesh, edhe kur ti vjen në një në një, po them, në një ambient, në një impiant sportiv siç është ai për të parë një ndeshje sportive, e rangut të lartë, ku njerëzit paguajnë para për të qenë aty. Normalisht që do ngjallesh edhe kuriozitet kur shkon aty t'ia fusësh gjumit. Normal. Është një gjë pas e kont. Plot një orë, po. nuk është Ose mund të rrish në shtëpi dhe të flesh rehat. Po. Nëse me sa kuptoj unë do të jenë gjithë stadium gjatë ndeshjes vlla. Po. E kupton kjo ha koment. Ky këtë rrezik e zë gjumi do të ketë atë atmosferën e ndeshjes. Mund të ketë, mund të ketë, mund mos ketë kabel në shtëpi për shembull. I ka skaduar abonimi, s'ka kështu që ia fut gjumin sa ti. Shkon e shikon live atë. Kam nevojë për atë. Ke pasur ta njerëz nuk mund të flen pa atë. Si u ndje për shembull, pas fitores së Gjermanisë, Doja ta lija televizor, doja doja njerëz që flisin për ndeshjen. Ndërsa unë flija, e kupton? Doja të flija, por ndërkohë që njerëzit vazhdonin të komentonin për fitoren e të tjerë e të tjerë, doja që të, ku di unë tash, gjumi të përzihej me Me adrenalinën, me fitoren, me Absolutisht, absolutisht, po. Me këto. Nëse 7:45 minuta në këto momente miq të dashur me klubin e mëngjesit ju kujtoj që anagrama për ditën e sotme është është tepër e vështirë. Zimu binari. Kujdes, zimu binari. Me zi të shkon mendja. Zimu binari është një proces që e bën njeriu. Është diçka, miq të dashur që kafsha nuk e bën dot. Po ka kafshë që deri diku ja dalin, po shumë shumë gjë e rrallë. Është diçka që njeriu e bën. Kujdes, zimu binari. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. E ka të bëjë me ndryshimin Ka të bëjë me zhvillimin. Mhm. Zimu Binari. Zimu Binari. Ka të bëjë ndoshta me infrastrukturën, më thua. Zimu Binari. Okej, e lashë kaq, kaq. Çfarë të bëj? E kam më kështu. Kthehemi pas pak. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Bom bom bom bom bom bom. I keep Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit.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 Sot është e mërkur, data 9 korrik, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim fort nga Club FM. Unë, Blendi këtu bashkë me Irin, Altinin, Oltën dhe Lorin. Çdo mëngjes me juve për uh, një tjetër zgjim dhe vajtje në punë kështu. Rehat, rehat, që shpresoj që gjërat të jenë të mira për juve sot. Ah, mbas pak do të flasim edhe me doktoreshë. Do të tregoj pak për, do të flasim pak për intolerancën ushqimore. Mendoj që kjo është diçka që ka interes për njerëzit, por ndryshe nga alergjia, intoleranca ushqimore është diçka me të cilën ne mund të jetojmë pa e kuptuar. Mm -hmm. Për një kohë të gjatë, nëse janë ushqime për shembull që ne i konsumojmë vazhdimisht, ne nuk e kuptojmë që këto janë ushqime që na shkaktojnë një lloj gjendjeje jo të mirë. e për cilën uh, organizmi nuk ka nevojë e duhet ta largojë. Domethënë janë ca ushqime që ne nuk e dimë se ç'na shkaktojnë. Mm -hmm, s'na bëjnë mirë. Po, po ka një mënyrë për ta testuar veten. E për të zbuluar, për shembull se cilat ushqime i kemi me tepricë. Dhe nuk duhet t'i konsumojmë. I konsumon më tepër se ç'duhet. Dhe ka mënyra pastaj për ta, si të thuash, detoksifikuar trupin, për ta pastruar trupin nga ato që janë të dëmshme, por duhet të marrësh vesh në fillim Se ku je? Me yndyrnat, sheqernat. Mhm. Mm ku di unë se çfarë. Por ngaqë unë mund t'i fus një ku e di unë se çfarë dhe jam në rregull, prandaj kemi një mjeke që do të na sqarojë ekzaktësisht çfarë do të thotë tolera intolerancë ushqimore. Ku ndryshon nga alergjia? Mm -hmm. Alergjinë e dimë, për shembull, ha një gjë, po alergjia do të japë menjëherë. Ta jep. Kjo intolerancë ushqimore, këtë ka të keqe që është është vepron ti mund të bashkëjetosh për një kohë të gjatë. Për një kohë të gjatë. S'kupton asgjë. Ti kupton një sërë sëmundjesh që shkaktoheshin falë intolerancës ushqimore. Po. Në disa sëmundje që ti nuk e kupton se nga vjen. Po se varet shumë çka ke të lartë në organizëm, se si se si e ndoshta diçka, për shembull, nëse ke yndyrna shumë të larta. Mhm. Mm Afërmend që yndyrnat Nuk e di, po le të flasim pak më vonë, pak më gjerë. Tani kam tekstin e këngës. Se e kam bërë gati për juve. Kjo është një këngë e vjetër, por shumë e njohur, shumë e luajtur. Kështu që kam shpresë që do të gjendet. Nuk ka shumë tekst. Mhm. Mm Kënga është shumë e bukur. Nuk ta jep përshtypjen që ka pak tekst, por pak ka. Për një herë. Thash se nuk dua të të lë të vetmuar. Duhet të më ndryshosh mendjen. E dashur e kam numrin tënd. Dhe e di se ti ke timin. Por ti e di që të thirra. Të thirra shumë herë. Duhet më thërrasësh zemër. Mund të më telefonosh në çdo kohë. Duhet të më thërrasësh. Më jep një arsye të qëndroj këtu. Dhe do kthehem për një herë. Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 069 20 70 222. E dashur e kam numrin tënd dhe e di që ti ke timin etj etj etj. Mirë, kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Kujdes, kënga është për juve, miq të dashur, këngë e njohur. 069 20 70 222 ka një dhuratë për atë që vjen i pari me titullin e saktë të kësaj kënge në tekstin e këngës. Tani dëgjojmë nga The Madden Brothers We Are Done. Mirë se jeni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, kjo ishte kënga e ditës. Është 8:06 minuta në këtë çast. Ju jeni me Club FM 104, edhe me ekranin e Club TV-së. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Artin, Olden, Lorin. Mirëmëngjesi që të gjithëve. Dhe kemi ndërkohë një fituese për këngën e ditës, është Ermira, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Ermira, ke fituar një lule nga bota e luleve, është një lule e gjallë nga bota e luleve, ndodhet tek uh, Bulevardi Zogu i Parë këtu në kryeqytet, dyqan shumë i mirë për lulet. Ë uh, kemi një fitues për uh, tekstin e kongës për sot ishte nga Tracy Chapman, Give me one reason. Kush e ka gjetur? Është Irma. Irma. Bravo. Fiton një dhuratë nga Electronic Line. Dy goca, shport me dhurata. Electronic Line, rruga Mine Peza, për gjithë produktet Apple, mm -hmm. Electronic Line është vendi më i mirë. Ndërkohë kisha edhe një anagram i dashur le t'i japim këto dhurata, njëra mbas tjetrës. Dhe është Iliri që ka thënë urbanizimi. Bravo. Urbanizimi është wow. zimu binari. Është urbanizimi. Bravo të qoftë, ishte vërtet e vështirë. Procesi i urbanizimit, për shembull, i zonave informale. Ëh. Mm është dëgjuar këtë tek ne. Kështu që jepi Iliri fiton një orë nga Prime Watches. Bravo. Prime Watches Ilir ti je fituesi i një ore nga miqtë tanë tek Prime Watches sot në mëngjes. Bravo të qoftë. Ëh, uh, ndeshja e djeshme midis Brazilit dhe Gjermanisë miq të dashur është çfarë ka Mbajtur dhe unë po thosha, nëse do ishte kjo ndeshja, mund na kishin thënë, po na mbajtën në tension deri në orën 10 darkës. Ajo do ne po prisim me tension them që do shikojmë një ndeshje që do na do na shkatrrojë kështu emocionalisht. Do kalonte në shtesë, po në penallti, do na dalë zemra për pak. Kështu që kjo ishte, unë e kam e kam kronikën e golave të kësaj ndeshje. Që të shikojmë ndeshje, fjeta 2 orë pasdite që për të parë ndeshjen e Barcelonës. Ora 12 gjysmë vare. Mirë ke bër. Ja ku është, ja ku është kronika e ndeshjes miq të dashur. plane nga stadiumi në Maracana ku ndodhi kjo dhe filloi shumë shpejt Kroos Müller i pambuluar gol Gjermania. Kjo ishte që në minutën e 10. Por që është tronditur Brazili. Edhe mbas saj Klose ka thyer rekordin e fantastikut fenomenit Ronaldo, 16 gola të shënuar në mm. botëror. Klose ka provuar Julio Cesar ia ka kthyer, pastaj tjetra ka qenë në rrjetë. Ky është goli i tretë. Vijnë golat shumë shpejt njëri mbas tjetrit. Toni Kroos me këtë. Goli i katërt. Kombinim me Kedirën që e kthen mbrapa në mes të Bravo. Zonës Toni Kroos fut edhe një tjetër, ky është goli i katërt i Gjermanisë. Imagjino çfarë bëhet. Edhe më vjen shumë keq për fëmijët, po fëmijët që qanin ashtu. Po. Fëmijët që qanin ashtu ishte ishte gjëja më prekëse. Se imagjino ata fëmijët janë në vendin e tyre me skuadër të madhe si Brazili. Se nuk është vetëm që po munden në këtë ndeshje, është çështja që kjo është e gjitha. Mbaron për Brazilin, nuk ka kupë bote, ata po presin një kupë bote. Kështu që ata fëmijët më e turpshme, e turpshme, oh. edhe në vendin e tyre, në vendin e tyre, vërtet. Goli 6. Deri këtu jemi 6 me 0. Shyrle shënoi golin e 6. 0 me 6. E tmerrshme. E po gjynah të vazhdonin ata golat. Goli i shtatë tani. Edhe goli i shtatë. Kështu që në fund fare të ndeshjes Oscar Oscar ka shënuar një gol për uh, për Brazilin, ja ku është goli i Oscar. Që quajtën edhe golin e nderit. Pati, pati nga ata që brohoritën në stadium. Bravo u qoftë. Sepse ishte po goli i nderit. Po janë shumë shumë lotë. Gjithsesi, po pra ishte e ndjeshme. Ishte e tmerrshme. Ishte me vërtet e tmerrshme. Për Brazilin dje ka qenë një nga ato gjëra që një humbje e thellë duhet të. E di do mbahet mend. Do mbahet mend shumë gjatë madje. Unë mendoj që tifozët e Gjermanisë kanë uh, rastin sot që të tregohen xhentëlmena, që të tregohen fisnikë. Mendoj unë, ka dy mënyra për ta për ta si të thuash menaxhuar këtë situatë që është krijuar. Njëra është duke bërë. E kupton atë që pritet nga tifozat e Gjermanisë, po tjetra është miq dashur, ne mund t'i surprizojmë ata. Ne mund t'i surprizojmë që të gjithë sepse presin që ne të bëjmë. Sot por ne mund të ne mund të shkojmë në një rrugë tjetër. Po po, po po. Ne mund të tregohemi shumë fisnikë, edhe në fakt I ndodhë së skuad Edhe Gjermania është rrahur Ashtu si gomarin në duhan Vëndë Siç Siç i thonë E kupton Si derrin kafaz Unë do dhe Si derrin kafaz Po oh. Si derrin kafaz Derrin kacollesh Kacollesh po. Gjithsesi Faleminderit. Dhe tani, fjala e censuruar në klubin e mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Duhet të jemi të përgatitur që të kemi rezultate të ngjashme me ato të maturës shtetërore për universitetet në mos edhe më tronditëse. Okej, okay, ja, është kryeministri Rama duke folur për një rezultat që për një rezultat që mund t'i ngjajë atij të maturës shtetërore ku ose mos më tronditës thotë. Po 10000 studentë ngelën në maturën shtetërore. Le të dëgjojmë edhe një herë tjetër. Kujdes. Duhet të jemi të përgatitur që të kemi rezultat Ngjashëm me ato të maturës shtetërore. Okej, okay, unë e di, se e kam ndjekur. Që në pip, që në pip, po, të kemi një rezultat. Duhet të jemi të përgatitur pra. Do të pra? thonë të kalojmë pushimet e verës. Që në pip të kemi një rezultat ka ka të ngjashëm me kohën, kam përshtypjen. Po, me ka të bëjë me kohën. Me atë të maturës shtetërore. Po, kujdes, mhm. kujdes, kujdes. Mirë, 069 20 70 222 069 20 70 222. Po, do të thoja ai trajneri i Gjermanisë kur pa atë çunin, atë çerrin e vogël që qante. Mm. Po. E ngriti duart dhe bëri jo më gola. Jo më gola.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 Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Albana, unë uh, dua të falenderoj që ke ardhur sot në mëngjes këtu tek ne nga klinika Fit Health që ndodhet tek uh, Sheshi Wilson. Dua të flasim pak për uh, intolerancën ushqimore. Po e po e bisedonim më parë dhe disa nga njerëzit që ishin në dëgjim në orën e parë të transmetimit dhe dëgjuan se një gjë janë alergjitë dhe ne e dimë pak a shumë që s'na bën mirë kjo, e s'na bën mirë ajo dhe njerëzit e dinë kikirika jo mm -hmm. për këtë mhm. fëmijë për shembull, apo ku di unë se çfarë. Por intoleranca ushqimore prezantohet si diçka pak kështu si agent sekret, mm -hmm. domethënë që ti s'e kupton eksaktësisht, por që ti mund të jesh duke ngrënë gjëra ndaj të cilave je intolerant dhe të cilat nuk të bëjnë aq mirë. Na shpjego pak, ç'është kjo? Intoleranca ushqimore. Atëherë intoleranca ushqimore është një reagim i organizmit, një uh, reagim negativ i organizmit ndaj ushqimeve që ne marrim më shumë, pra ndaj atyre që akumulohen për një kohë të gjatë në organizëm dhe normalisht janë ato që ne kemi rutinë në kuzhinën tonë dhe për ditë. Reagimi nuk shfaqet njësoj tek të gjithë personat. Pra, uh, A tek persona të ndryshëm afektohen apo kapen ato sisteme të organizmit ku gjendet terreni më i përshtatshëm, pra ku organizmi është më i dobët. Mm -hmm. Në pjesën më të madhe të rasteve dhe nga studimet, sepse intoleranca ushqimore ka më shumë se 30 vjet që aplikohet në Europë dhe në Amerikë, nga studimet e rasteve të akumuluara del që sistemi që afektohet apo preket më shumë është sistemi tretës. Mhm. Por edhe sistemet e tjera nuk ngelen pas, si sistemi kockor, jep dhimbje të, të shpeshta koke, alteron gjumin, pra jep pagjumësi, çrregullime të humorit, probleme me lëkurën, pra me pak fjalë alterohen të gjitha sistemet, por ai kryesor është sistemi tretës. Pra, për ata njerëzit që i dëgjon herë pas here, se na ndodh që dëgjojmë njerëz që thonë që Po dhe unë fryem jam si fryrë, s'jam mirë, jam si i lodhur, mm. nuk flem mirë, e kupton gjumin e bëj me copa, kështu, kam dhimbje koke, vazhdu, pra, pra, pra ti kërkon, mund të jetë kjo diçka e shkaktuar nga ushqimi që ata hanë rregullisht? Mund të jetë uh, diçka e shkaktuar nga ushqimi dhe nga ekzaminimet, nga përvoja më pak se një vjeçare në Shqipëri, Të gjithë personat që janë ekzaminuar, shumica kanë pasur prezent intoleranca ushqimore. Mm -hmm. Pra, neve kërkojmë kur kemi probleme me stomakun, kërkojmë ekzaminime të shumta të stomakut. Jo, no, eko stomaku, e, ku di unë ç'i bëjmë skaner. Gjithë llojet e ekzaminimeve, skaner, analiza, shikojmë që jemi okay, por që nuk e kuptojmë nga na vjen. Vazhdojmë të kemi të njëjtat shenja. Dhe ne këtë po synojmë që në ekzaminimet rutinë vjetore apo në check-up-et vjetore që vitet e fundit po fillojnë të futen në Shqipëri, mm -hmm. të futet dhe testi i intolerancës ushqimore për të parë se ne bëjmë një ngrënie normale dhe një pjesë e mirë e popullsisë thotë që un ha shëndetshëm. Mm -hmm. Po duke bërë këtë test shikojmë që a ham ne korrekt. Tani nga nga shpërthimi i diabetit që po ndodh, mund thuash që ajo unë ha shëndetshëm duhet marr pak me me, me skepticizëm, mm, po. Është vërtet. Ka një moshë të caktuar që mund të preket nga kjo lloj apo të gjitha moshat uh, janë të ekspozuara? Z, uh, janë të ekspozuara të gjitha moshat. Ë uh, janë më përpara para 10 vitesh më të ekspozuar ka qenë mosha e dytë dhe e tretë, mm -hmm. por mhm. fatkeqësisht 10 vjeçarin e fundit po afektohet shumë dhe mosha fëminore dhe adoleshenca. Mm -hmm. Dhe simptoma kryesore që jep edhe nga statistikat europiane duket që simptoma kryesore ose pasoja kryesore është obeziteti. obeziteti. Po rritet gjithmonë më shumë obeziteti Me të njëjtat frekuenca po rritet dhe në Shqipëri shumë dhe është parë që intoleranca ushqimore tek fëmijët dhe tek adoleshentët krijohet jo vetëm nga ushqimet e akumuluara, por ne tek fëmijët bëjmë edhe shikojmë për tek testi i intolerancës edhe aditivët e ushqimeve të konservuara. Mm -hmm. Dhe Është parë që tek fëmijët dhe adoleshentët kemi një intolerancë shumë të madhe ndaj aditivëve. Të... Aditivët janë janë të shtuar në ushqim. Pra. Janë të shtuar sepse fëmijët dhe adoleshentët janë të afektuar ndaj gjërave të paketuara. Pra, pra mund gjë... të themi pra mm -hmm. që që që intoleranca ka një lidhje me mënyrën se si ushqehemi. Absolutisht që ka një lidhje. Kjo kjo ky industrializimi i ushqimit. I ushqimit. Ne na vijnë ushqime gjysmë ka e di si është puna? Unë e kam zbuluar. Qoftë se ka etiketë të madhe mbrapa, mm. me gjithë ato Me gjithë ato konservantë, konservantë, me gjithë ato emra që mezi lexohen, atëherë, atëherë është ushqim industrial edhe ose ose bëj një test tjetër. Qoftë se imagjino gjyshin, kush e ka kush e ka gjyshin uh, gjallë, le ta le ta provojë me gjyshin. Po imagjino gjyshin, t'i japësh diçka. Qoftë se gjyshi nuk e njeh se ça është, nuk është ushqim. E kupton? Gjyshi i njifte se ça ishin ushqime. Në qoftë se gjyshi thotë ç'është kjo, atëherë i bie që që të të mos jetë ushqim. Një pikëpyetje të madhe. Ehm, tani një pyetje kam për ju. Ë simptomat i morëm vesh. Domethënë janë simptomat mund demonstrohen të ndryshme, shumica e tyre mund të kenë me sistemin tretës, këto fryrjet këto shtim në peshë, më thatë që mund të jetë njëra nga gjërat. Shtim në peshë është njëra nga pasojat kryesore, sepse problemet me traktin tretës dhe mostretja korrekte të mhm. akumulimi për një kohë të gjatë çon në pastaj që ky ushqim i akumuluar të kthehet në ind dhjamor. E kuptoj. Duke kthyer në ind dhjamor kemi rritje në peshë dhe kemi obezitet. Një miku im që e kishte bërë këtë test, uh, testin e intolerancës tek juve madje, më tha që 2 muaj nuk do hajë bulmet. Kështu më tha. Apo diçka e tillë, se ishte ishte bisedë në Është diçka, pra, ë uh, e mira e uh, e testit të intolerancës është që pas rezultatit ti nuk ke një trajtim medikamentoz, mm -hmm. po ke një trajtim me atë që quhet dietë eliminimi. Mm -hmm. Pra, në momentin që në testin tënd me 51 ushqimet kryesore të dietës. A 51 ushqime? 51 testohen. ushqime testohen për adultët. Po si më fal si testohen? Është është një merr një gjak? Marrim gjak, okay. si të gjitha ekzaminimet e tjera okay. me mhm. gjakun e pacientit tek adultët testohet me 51 ushqime, ndërsa te fëmijët siç thamë testohet me 31 ushqime dhe 20 aditiva apo konservantë ushqimorë. Okej. Okay. Në momentin që dalin ushqimet apo konservantët ushqimorë intolerantë, në bazë të gradës së intolerancës, ka një periudhë pauze apo eliminimi të këtyre ushqimeve nga organizmi. Si një detoks, domethënë. Një detoks të mhm. organizmit. Mm -hmm. Pra, në bazë të gradës, mes nga 2 muaj në 6 muaj, ushqimi do të eliminohet nga dieta. Eliminimi do të thotë eliminimi total, mm -hmm. nuk varet nga sasia. Pra, nëse ne jemi intolerantë nga bulmetrat, po. nuk do të thotë që unë po konsumoj pak. Nuk duhet të konsumohet aspak gjatë periudhës që do të hiqen ato nga dieta. Kjo do të përshkak se për shkakun ky pacient në retro t'i bëjmë kështu në retroanalizë, ti merr vesh se kështu i ka kështu i keni thënë, po. çfarë do t'i ketë dalë këtij? që që t'i ndalohet bulmeti. Çfarë çfarë mund të ketë treguar? Zakonisht ushqimi bazë ose te, testi bazë është qumështi që del. Dhe mhm. duke dalë qumështi i hiqet qumështi të gjitha nënproduktet e qumështit, gjithashtu edhe mishi i kuq, që është mishi i viçit dhe i qengjit, pasi derivon e njëjta proteinë nga qumështi. Mm -hmm, të po. lopës të qengjit e me mhm. radhë. të arrës së kokosit. Ia bëre vetë këto gjëra, do të thotë ajo do të thotë fishi më soi. Dhe gjatë kësaj periudhe organizmit i lihet kohë të pastrohet nga këto sasi të mëdha që ka marrë të këtij lloj produkti. Pastaj mund të rikthehesh prapë, pastaj ti i mhm. riprezanton, pra i rikthehesh mhm. prapë, por në sasi të të limituara. Të limituara. Fillimisht i kthehesh ushqimeve dytësore, pra nëse ka dalë qumshti, ne nuk fillojmë direkt me qumshtin, por fillojmë me djathin. Mhm dhe me djathë dhe me ato që janë më të stazhionuara, jo me djathrat e butë sepse sasia e sheqerit të qumështit e laktozës që përmban është më e lartë. Ne jemi defi, ne jemi intolerant shumë nga bulmetra dhe për një arsye tjetër, pasi si popullsi mesdhetare jemi deficitar ndaj enzimës që uh, shkatërron sheqerin e qumështit, laktazës. Mm -hmm. Pra nga njëra anë nuk kemi enzimën ose e kemi me pakicë. Kështu që jemi intolerant laktozë. Intolerant që në po. lindje. Nga ana tjetër, ne marrim sasi të shtuara të këtij lloj produkti, kështu që krijohet një mm -hmm. intolerancë më e shtuar tek E kemi ne këtë do thotë. S'e di, që popullsia afrikane e ka për shkakun, po që e paskemi edhe ne. Si popullsi e kemi. Më shumë, më shumë se 50% e popullsisë mesdhetare është deficitare nga laktoz intolerant. Laktoz intolerant. Unë të falenderoj shumë, uh, miq të dashur është mjekja e laboratorit nutricioniste Albana Daka nga Fit Health që ndodhet pranë qendrës Zajet atje tek Zajet Center tek Sheshi Wilson ku mund të testoni intolerancën ushqimore. Është e rëndësishme që të kuptoni çfarë hani, sa hani dhe në ç'gjendje është organizmi juaj. Kjo mund t'ju shërbejë për t'u ndjerë më mirë në rast se e gjeni veten që herë pas here ndiheni të fryrë, apo të, të lodhur apo të me dhimbje të ndryshme që thua nga më vjen, nga më vjen, mund të jetë diçka që po hani. Do shta me të pri Me të pri Faleminderit shumë Faleminderit Asnjë uh, Do të rikthehemi së shpejti në klubin e mëngjesit me një lojë tani është Sia, miq të dashur, që vjen me Chandelier Don't get hurt can't feel anything when will I learn I push it down push it down Dhe tani Ai, ai, ai, a e dini se, dini se. Dhe tani, a e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 2005, në Turqi, një dele u hodh në greminë duke bërë vetëvrasje. Pas saj u hodhën dhe 1500 të tjera. Demat nuk janë në gjendje të shquajnë ngjyrën e kuqe. Ata janë daltonikë. Një burrë është detyruar të martohet me një dhi pasi u vërtetua se ai kishte kryer marrëdhënie intime me të. Tapa e shampanjës ka më shumë gjasa t'ju vrasë sesa një merimangë helmuese. Kafja ju mbron edhe sytë. Ndryshe nga ç'mund të mendohet, komedianët dhe përgjithësisht ata që na duken si njerëz më të qeshur, në të vërtetë janë më depresivë se të tjerët. Është provuar shkencërisht se gogësima e freskon trurin në masën tetëdhjetë për qind. Ka vetëm pesëmbëdhjetë për qind mish të vërtetë në hamburgerat e McDonald's. E gjithë pjesa tjetër është mbushje e sintetizuar e cila është shumë e rrezikshme për shëndetin. Festimi i ditëlindjes i bën mirë shëndetit. Studimet tregojnë se sa më shumë të tilla të bëni, aq më gjatë jetoni. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Billy Idol më pas ju vjen me Sweet 16. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin Altinin. Oltën edhe Lorin, Jeri ka për të na treguar një histori në këto çaste Jeri. Dhe është një histori e trishtë nga Arabia Saudite, një çift ka vendosur që të martohen. Një komedi e zezë. Nuk po. dihet emri i çiftit, por mm. dihet emri i ish të dashurës, ish të dashurit, ish të dashurit të gruas. Që do martohet tani. Ky e ka emrin, ka një emër shumë gjatë. Unë po mundohem ta lexoj. Sheik Gazi bin Abdul Aziz Al Shamari. Le të themi që ishte një sheik. Kështu ka emrin, Gjeloshi. Sheik Abdul Aziz, Abdul Aziz. Sheik Gazi bin Abdul Aziz Al Shamari. Okej, okay, faleminderit. Mm. Ky është ish i dashuri i kësaj vajzës që Që do martohej tani. Që u martua faktikisht. Ah, Por çfarë ka ndodhur është që këta ishin ndarë për një kohë shumë të gjatë, mm -hmm. por mhm. Sheiku nuk kishte hequr dorë nga Ish e dashura e tij. Nuk kishte hequr dorë. Jo, do të thotë që të dorën. Donte që të lidhej sërish me vajzën. Por ajo nuk kishte pranuar. Kjo martova sa tani. Falë, do të shikoj. Jo, jo, jo, para se të martohej. Po ky tjetri çfarë ishte? Si ishte sheik ky? Kandidati numër 2? Jo, ky ishte i jo, thjeshtë. Nuk e di emrin, nuk bëhen të ditur të paktën për mediat emrat e këtyre. Sheiku e kishte takuar vajzën dhe i kishte kërkuar që të rilidheshin së bashku, Por vajza i kishte thënë jo, unë kam vendosur tha... që do të martohem para martesës. Ah, para martesës. Po. Kështu që të lutem mos më shqetëso më. Më lër të qetë. Ky është hakmarrë. Ditën pikërisht ditën e dasmës së vajzës sepse i ka dërguar një dhuratë uh, për dasmën e saj. Dhurata ishte pikërisht për bashkëshortin e vajzës sepse mm. i kishte dërguar një buqetë me lule Blendi, brenda të cilave kishte futur disa fotografi shumë intime të vajzës në kohën kur këta të dy ishin të lidhur dhe ishin pikërisht ishin brenda në buqetë. Foto, po foto nudo të saj. Dhe pusulla që kishte vendosur për bashkëshortin e kësaj goce ishte imja, orti. Përveç kësaj është shiko me vëmendje se kë ke marrë. Dhe uh, janë bërë publike të gjitha fotot ditën e dasmës. Ne kemi, i posedojmë këto foto. Gati një orë që këta të dy ishin martuar jo, dhe okay. pikërisht gjatë ceremonisë pas dasmës kuptohet që ishin të gjithë aty po hapnin dhuratat e martesës. Mirë, ishte mënyra e tij për ta për ta poshtruar aty. Po. Jo, ishte edhe momenti kur tha ai që i kurorëzon. Jo prisni këtë rast, jemi Po, personi. Jemi në Arabi. O të flasë, ka njëri të thotë diçka, o të flasë tani, o të flasë tani, O të heshtë për gjithmonë. Kishte kaluar do të thotë ata ishin martuar. Un Bilali. Aha, bra. Dhe pasi ka parë uh, fotografitë ku kanë qenë të pranishëm edhe familjarët e këtij djaloshi, ka bërë kërkesën për divorc. Jo, ky njeri në fillim u tregua gentleman. I tha asaj Merre po pak e trëndafilave Ja përshë të angurë Kur u afrua jo i tha Shumë e keqe si histori Foto që përshë kojmë Më në një bërë një përgjigje Babi ishte kështu Babi i pa po, pohoi me kokë dhe pastaj i tha lëre, Jo Nuk dhëmë E nejse,, oke okay. Mm. Shumë i poshtër e i Bilali Janë uh, përbra po Al, al shik kada ma i si si Sheik Gazi bin Abdul Aziz Al Shamar Turp TV oh, Al Shamar Turp të kem dhe kërë S'e la gocën në rahatin e vetë Po ta shi qarë Të shte Të një qaj bje Bje që bje që ta do të foto që një Zimi për ty Altin, është mos bëj foto nudo Kujdes Se ngelesh pa martuar po, pra, po. Bëj kujdes Ja, ja si të ikën zogu nga dora Në një moment është e Një pakujdesi e vogël Ja, kështu ja, iku Opa Nejse, okay, mirë, a mund të bëjmë një quiz me seri tani? Ta bëjmë. Dakord. Okej, okay, le të bëjmë një quiz me seri. Miq të dashur kategoria e sotme në kuizin me seri është potpuri Që do të thotë, do të ketë një potpuri Pyetjesh nga më të ndryshmet Nuk ka një kategori të përcaktuar Një mix, një potpuri Atëherë Cili nga këta Miq të dashur jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104. Sot kuizi me seri është eh, potpuri, është e lirë në fillim fare. Kush mungon eh, në këtë listë kemi Markun, Lukën dhe Mateun. Ata duan që të ulen bashkë me një mikun e tyre që s'po vjen akoma. Kush është? 069 20 70 222. Ndërkohë kemi edhe fjalën e censuruar sot kryeministri Edi Rama në një prononcim në lidhje me reformën në arsimin e lartë, ku ai ka thënë Ka thënë se... Olta se Në dhjetor. Në dhjetor është e saktë. Mm, bravo. Duhet të jemi të përgatitur që në dhjetor të kemi rezultate të ngjashme me ato të maturës shtetërore për universitetet në mos edhe më tronditëse. Kush e ka gjetur? E ka gjetur Erioni 962 mbaron numri fiton dhuratën nga Nescafe. Bravo Erion, ke fituar dhuratën e Nescafes. Për sot faleminderit Nescafe për dhuratën. Shkojmë tek publiciteti tani do të kthehemi shumë shpejt te klubi i mëngjesit miq të dashur. Kemi pop quiz dhe sa e njohim mbas pak. Mirë se keni ardhur miq të dashur, ju përshëndesim. Ne jemi këtu çdo ditë me ju nga 7 në 10 në Club FM 104. Australia, Australia. Ai vend që si i fshehur atje poshtë në hartën e botës, mm -hmm. rri dhe bën qejf. Shumë i mirë vend për të jetuar, thonë dhe shumë i bukur. Shumë i bukur e ka ekonomi të mirë dhe shtet social etj etj etj etj. Nga këto gjëra që njerëzit i duan, por në Në raportin e botëror të drogës për 2014-ën, Australia ah. zë një vend të rëndësishëm, po, një nga vendet uh, për shkakun për uh, drogën e një për qejf drogë. Drogën e një si ecstasy. Mm. Ecstasy mm -hmm. e mhm. para në botë për konsumimin e ekstasis në Australi. Për uh, frymë, Australia, oh. po, është rolling, rolling, rolling gjatë gjithë kohës me ecstasy. 3% e popullsisë. Edhe është 3% e popullsisë në Australi thotë që ka provuar Ëm, ekstasin. Kështu që nuk pin të paktën një herë. Të paktën një herë në vitin e fundit. Ëh, mm -hmm. që është një shifër goxha e lartë. Po, pra. I vendos ata të parët në botë për për konsumimin e kësaj droge. Megjithatë nuk është nuk është e vetmja. Janë në vendin e tretë në botë për konsumin e kokainës australianët. Wow. Po, edhe të shtatët. të shtatët në botë për eh, konsumimin e kanabisit. Wow. Kështu që janë, eh, si thua, në dhjetëshe për eh, të gjitha drogat. Po. Ë, ndërkohë që kur vjen puna te kanabisi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shembull ia kalojnë Australisë, janë të dytët në botë për konsumimin e kanabisit për frymë dhe në vendin e parë në botë për kanabis. Kush është? Holanda. Holanda. Jo. Jo. Jo, jo, jo shumë larg. Holanda s'është as Gjermania. Holanda ka vetëm namin. Islanda. Islanda. Islanda. Islanda. Wow. Wow. Vendi vendi numër 2 në botë është një nga vendet një nga vendet më të shtrenjta për të jetuar, një nga vendet më sociale me krimin më të ulët mm -hmm. në mhm. planet Islanda dhe një konsumatore Më e thekur në po, botë pra. e kanabisit. Janë chill gjithë kohën. Wow. Po. Edhe nuk e rrisin ose e rrisin brenda kam përshtypjen ata e rrisin në Ma di dhe një krimineli i thotë pse lufton. Merre thotë, provoje, do e shikosh. Ai është shteti. Nuk të lë shteti që të shkosh të vrasësh. Ta jem ta ndez shteti. Ta ndez, ta ndez. Po. Ai do ndezë na. Merre edhe. Pse çka ke? Çka ke? Pse mund të zgjidhësh ti? Bën një vulkan. A kanë vullkanet ata? Puf, puf, po edhe vul. A ti edhe vullkanet ty mosi. Nëse, ëm um, Kështu që kjo është kjo është ide. Australia është nga çpriti pra. Po. po, po. Australia është është një konsumatore e thekur. Po ata kanë dy gjëra, ato në kanë dy gjëra që e shkaktojnë këtë, e po ata po shikojnë për uh, kushtet ekonomike dhe sociale. Dhe dy gjërat uh, siç e lexova këtu janë, ka njerëz në Australi thonë ata me shumë lekë që s'kanë çfarë të bëjnë, kështu që i futen i futen drogës, ka pastaj këto vitet e fundit për shkak të krizës një ngritje të papunësisë, kështu që ngaqë s'kanë çfarë të bëjnë. Po prap. Prap. Problemi këtu ishte domethënë. Se ata i mban shteti, e kupton kanë ato asistencë. Kanë ato asistenca kur mbeten pa punë etj etj, kështu që është në shtëpi çfarë do bëj? Rri, rri. Një kokërr ekstasi edhe Edhe ai tjetri që është që punon shumë që bën shumë lekë çfarë bën? Do të thotë që si të kesh lekë, si të mos kesh. Prap te droga. Të ecin punët mirë, të ecin keq. Absolutisht rezultati është absolutisht i njëjtë. Absolutisht i njëjtë. Po. Po kaq nga Australia për uh, okay. për momentin që kishim. Tani një pyetje kishim bërë neve, kemi potpuri me ish të dashur sot. Kuicin tonë me seri potpuri do të ketë pyetje nga më të ndryshmet. Kush mungon në këtë listë? Mm -hmm. Dhe ishte Gjoni Po sepse ah, ne i po. morëm Gjonin, po. Mateu, Marku, Luka Luka dhe Gjoni Dhe Gjoni është tili fiton dy bileta për në Cineplex Bravo Gjin Gjoni Gjoni, jo Gjoni jo, jo, është Gjoni, thjesht Gjoni Gjoni ah, Faleminderit Gjin Gjoni Atëherë Luan rolin e kolonelit Frank Slade Kujdes Ky aktor shumë i madh luan rolin e kolonelit të verbër Frank Slade 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja Ky aktor i madh luan rolin e kolonelit të verbër në pension Frank mm -hmm. Slade Kujdes, kush është ky aktor i madhë 0-6-9-27-12-2 Jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 është Avicii me Lay Me Down Ju urojmë një ditë fantastike. Ora është tani 9:06 minuta me Blendin Jerin Altinin Mirë Oltën mëngjes. edhe Lorin Hello. këtu Mëngjes. në Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV. Tani ka ardhur momenti për Për. viktima apo jo? zë- Do ta bëjmë viktimën? Hajdeni. Doni që ta bëjmë viktimën? Dakord. Ta bëjmë. Okej. Në rregull, po duhet që të bëj tre copa letre. Në dy prej tyre do të shkruaj K, në njërën prej tyre do të shkruaj V, Okej. Olta dhe dje edhe pardje u lute ti po. Po. po. Ama dje më plotësoi. Ajo është shkruar kujt do t'i bjeri, lutu gjithë ditën ti. Fati nganjëherë Olta duhet t'i hapësh derën. Jo do ta hap. Një sekond. Se bëra dy viktima. Bëra dy vë, një sekond atëherë kemi dy vë një kë? Dy kë një. Jo, dy kë një vë. Dy kë një. Po. Si zakonisht. Okej, në rregull. Gati? Gati. Atëherë, duke shpresuar që viktima sot të jetë Altini, Altini të tjepra, të tjeri. Po le të jetë kush të jetë. S'ka rëndësi qejf do kisha Oltën Do zgjidhni ju të dy fillimisht Me qejf do kisha një nga kolegët jo unë Ha, se sot e kemi me zhveshje Oh yeah oh yeah Ndryshe edhe muzika për këtë Jepi, Jeri, zgjidhe një e para Zgjidhe një Atëherë pyetja e parë për Jerin do jetë kjo. Le të shikojmë miq të dashur se si do ta parashikoni ju loja shumë e bukur. Olta dhe Altini kanë bërë gati lapustilat, ata do të përgjigjen ashtu siç mendojnë se Jeri do të përgjigjet, kur radhën ta ketë Jeri, por deri atëherë do të marrim edhe përgjigjet tuaja. Në 069 20 70 222 mund të luani 069 20 70 222. Pyetja e parë për Jerin do jetë kjo. Jeri, do të zgjidhje të flasësh gjithkohës si lac. Mm. Por të dukesh ah, si njeri normal apo të dukesh si lac, por të flasësh si një njeri shumë i urtë dhe i mençur. Domethënë ke një paraqitje për po, lacin. Po, Faktieri tatuazhe, ke më ah. sysh çu ku domethënë çfarë lac më, po kur po, flet, flet tamam me një qetësi, me një mençuri, me një siç e ka hije njeriu. Ose kundërta është që ti dukesh si njeri normal, Dukesh i veshur, i krehur, i larë, i shplarë, i rregullt, i rruar. Po kur hap gojën lale. Ah. Ta çaj gojën lale. Ça ke që shef lale? Të çaj ballin. Të shkri komplet, e kupton? E vështirë, është dilemë e vështirë. Është dilemë shumë e vështirë. Do e zgjedhim një. Hmm. Si do e mendojë Jeri. Okej? Po. Okej. Kjo është pyetja e parë për Jerin. Pyetja e dytë për Jerin është tani. Kjo. Po. Do të preferoje Jeri? Jeri. T'i vidhje Rolexin një të vdekuri, mm -hmm. duhet që të hapësh Arkivolin dhe t'ia po. t'ia marrësh Rolexin nga dora një të vdekuri. Po, po. Është një Rolex që kushton 40000 euro. Okej, dhe mund ta shesësh. Është dikush që do ta blejë për 40000 euro mezi pret. Mhm. Pra, do të preferoje t'ia vidhje Rolexin nga dora një të vdekuri apo t'i bëje me hile në lojë një shoku të ngushtë dhe t'ia fitoje Rolexin me hile nga dora. Shoku të ngushtë. Dilemë sërish shumë e vështirë kjo e dyta, mm -hmm. por që mm -hmm. një shoku të ngushtë madje ta shtojmë këtu ta bëjmë pak më prekëse. Që dikur është sakrifikuar për Jerin. Ah, po jo më ja. Mos e nxi kaq. Që jo jo. Nuk është sakrifikuar për Jerin. Ka dhënë jetën për. Ka dhënë. Më nejse ai i vdekuri ndoshta ka dhënë jetën. Dëgjomë. Atëherë pra do të preferoje t'i vidhje Rolexin një të vdekuri nga dora apo t'i bëje me hile në poker mikut të ngushtë dhe t'ia fitoje Rolexin me hile, po nuk do ta merrte vesh kurrë ai. Mhm. Mm Vetëm ti do e dije. Okej, okay, dhe pyetja e tretë dhe e fundit. Po. Jeri. Do të preferoje një marrëdhënie romantike me një 7 vjeçar? Po po. Apo një 77 vjeçar? Oh my god. Au. Si ishte? Një marrëdhënie me një. Roma, domethënë, jo marrëdhënie Kështu se s'do bëjmë pedofili. Po që e kam fjalën. Çfarë tani? Marrëdhënie shumë. Një marrëdhënie kështu, mund të jetë si të thuash, platonike. Mm. Me një 7 vjeçar, kush e ka lexuar Lexuesin? Po bra. Po. Ë? Leximtarin, siç është. Vështirë duket kjo. Apo me një 77 vjeçar. Kujdes. Kjo që nga dilema më vështirë. Është e vështirë. Këtu do të apo 77 quhet kjo 7. apo 77. Mirë, do të kthehemi mbas pak, ieri mund t'i heqësh ato tre pyetjet janë bërë. Uh, viktima ishte ieri sot miq të dashur me short i ra. Mirë se u gjeta. Mirë se na erdhe. Mirë se na erdhe. Ai ieri ku erdhe. Ai më jolta. Mhm. Ç'do heqësh më ieri. Enrique Iglesias, Bailando. Ku është? Ja aty e ke. Dëgjojmë tani në klubin e mëngjesit. Kur të kthehemi, do të ballafaqohemi me. Po dëgjo, mund të mbaj një sekond, mbaj një sekond, se harruam fare. Filmin fare, më thuaj pak. Kush e ka gjetur? Huha! Huha, Al Pacino. Huha! Ka thënë Nadia e para dy bileta për në Cineplex. Bravo, Bravo. Rroftë Al Pacino, miq të dashur. Mirë, a uh, Mund të bëjmë një tjetër? Një pyetje tjetër. Juve mund mos ta dini këtë, por kujdes. Unë kam jetuar në Massachusetts ca vjet. Dhe kjo ka të bëjë me ligjet në Massachusetts, por është intuitive, kështu që Mos u dekurajoni kur thoni ç'na duhet. Në Massachusetts ligji ndalon shitjen e alkoolit të dielave për shkak se është ditë për të shkuar në kishë. Mm -hmm. E ndalon shitjen e alkoolit në ditët e festave kombëtare dhe e ndalon shitjen e alkoolit në këtë ditë të ushtrimit të demokracisë. Cilën ditë? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Kanë ca ligje të vjetra që quhen Blue Book Laws, që janë nga e kaluara, por ndalohet në disa shtete në Amerikë. Shitja e alkoolit të dielave, shitja e alkoolit në ditët e festave kombëtare dhe shitja e alkoolit në ditën kur ushtrohet demokracia, në cilën ditë pra? Ka ligj i cili ndalon shitjen e alkoolit të dielave të kishës mm -hmm. në ditët e festave kombëtare dhe në ditën e E kujt? Dhe në ditën e votimit. Bravo. Bravo. Kush e ka gjetur? E ka gjetur Amarildo, fiton dy bileta për në Cineplex. I lumtë Amarildos. Faleminderit. Mirë. Kemi hyrë në një zonë të rëndësishme miq të dashur të programit tani. Do të ballafaqohemi me Jerin në lidhje me tre pyetjet që kemi bërë për të. E kur të mbarojmë këtë segment do të bëjmë edhe një tjetër pyetje nga potpuri tona. Por më parë le të shohim se çfarë ajo ka për të thënë për veten e vet. Unë jam gati. Atëherë Jeri. Kolegët Altin dhe Olta kanë folur. I kanë shkruar këtu përgjigjet e tyre. Po kemi shkruar diçka. Le të shohim po, nëse me siklet me Olta. Po ja do shohësh Jeri. Është vështirë Olta. Është vështirë. Ka pasur dilema Jeri. Atëherë. Shumë oh. fortë. Pyetja e parë për uh, ty Jeri është kjo. Na vjen. Do të preferoje që të flisje gjithmonë si lace, edhe pse në dukje do ishe normale, mm. apo të kishe paraqitjen e një laceje, por të flisje si një grua e mençur. Dhe ja njëra nga dilemat Jeri. Uf. Lace Jeri, po themi këshu, mm. tatuazhe... E veshur e tëra me lëkurë... E veshur si lace këshu me lëkurë, e këzon... Me ata muskuj që duken këshu, topa topa... Po, ca mendojnë që je këshu... Por ama kur të flasësh Jeri të ka lezet. Ama kur hap gojën Jeri. Hap gojën thon wow. Mençuri. Mençuri. Si ka mundsi? Dhe versioni i parë ishte? Kur dhe versioni i parë Jeri ishte e kundërta. Ose të të dukesh si të dukesh si lace por të flasësh normal apo të flasësh si lace por të dukesh normal. Unë kam shumë bezdi pjesën e të folurit si lace, kështu që do zgjidhja të dytën. Bravo Olta. Altini. Altini ka thënë? Të flas si lace. Ah, gabim aty. Më vjen keq Altini. Pyetja, po, po. pyetja. Se shikoj do të jetë. Pyetja e dytë, pyetja e dytë tani për Jerin është kjo. Kujdes Jeri. Do të preferoje mm. të vidhje një Rolex nga një i vdekur, do ta hapësh arkivolin e t'ja marrësh një Rolex nga dora 40000 euro. Oj oj oj. Apo të bëje me hile në një lojë letrash dhe t'ja fitoje Rolexin me hile një miku. T'ja t'ja vjedhësh. S'para marr vesh fare nga bixhozi. Nuk ka rëndësi. Në këtë në këtë në këtë në këtë version merresh. Ti merresh dhe je e fortë madje. Je shumë mirë në bixhoz. Ti njërin do ta masakrosh. Do zgjidhja bixhozin. Ta fitoja se do e shihte të paktën dhe do do do e merrja me të drejtë. Do e bëje me hile me mikun. Mikut që të shpëtoi jetën. Me hile. Po. Mund të ndodhë një romancë, një gjë. Ti do preferoje një romancë me një me një. Kujdes, kujdes, kujdes, kujdes se qesh mirë pastaj. Me një 7, 7 vjeçar. Kujdes. 7 vjeçar. Ka sa parë, ka sa parë. Apo, apo me një 77. Kam mbaruar tas në vjeçar. Kujdes. Me një 7. Tani fillova po djersi. E kuptoj, po vetëm mos fol si lace. Jo, ja, marrim. Po s'do më presi ai mua Blendi. Se kur të bëhet ai në moshën madhore, ajo do të jetë shumë e madhe për atë. Ajo është zotësia jote Jeri. Sa arrin ta mbash? Do rrisësh Jeri. Nuk e ke hapë kartën. Jo do ta hapin të tjerët kartën. Në rregull. Okej. Atëherë, le të shikojmë çka thotë Olta. Kur t'i bëjmë një ballafaqim edhe mesazheve që kanë mbërritur për Oltën, ndërkohë unë doja të bëja një tjetër pyetje nga lista ime me pyetje potpurri, siç e kemi quajtur sot. Gruaja e tij quhet Vilma, kurse gruaja e shokut të ngushtë Mirë se keni ardhur në program, miq të dashur 9:31 minuta në këto momente ne ju përshëndesim nga valët e radios Club FM në 100.4 edhe nga ekrani i Club TV-së çdo ditë me juve nga ora 7 deri në orën 10 në këto valë në këtë ekran ne ju përshëndesim fort dhe ju urojmë një ditë fantastike sot është e mërkurë data 9 dhe ora tani është 9:31. Okej. Okay. Pam pam pam pam pam pam. Do të thotë kam një fituese për lojën e Jerit, është Alda 889 i mbaron. Bravo Alda, një set me foto nga Art Center Tirana. Bravo Alda. Fakt shumë ka thyer për çmëri. Po, në rregull. Mirë, ndërkohë që kishim një pyetje nga kuizi Potpuri, unë ju pyeta se nëse gruaja ime ka emrin Vilma dhe gruaja e shokut të ngushtë e ka emrin Beti, kush jam unë? Fredi. Ti je Fredi. Është e saktë. E ka gjetur Bani, fiton dy bileta për në Cineplex. Okej. Okay. Mirë, a mund të a mund të bëjmë një pyetje tjetër? Potpuri, kujdes. Shumë gjëra mund të kenë ndodhur në datën 20 korrik të vitit 1969. Por kjo ngjarje mhm. ka rëndësi për të gjithë njerëzimin. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja. Shumë gjëra mund të kenë ndodhur në datën 20 korrik të vitit 1969, miq të dashur por ngjau edhe kjo. Dhe kjo ka shumë rëndësi për njerëzimin. Është një ngjarje e madhe për njerëzimin. 20 mhm. korrik 1969, për çfarë po flas? Kjo është pyetja. Mirë. Vazhdojmë programin tani? Yes. Kemi Sharadio përpara se shkojmë tek Sharadio. Mm -hmm. Kam një histori të vogël për uh, juve. Mm -hmm. Lidhje me paraqitjen e gjërave. Tam. Me paraqitjen me, me pamjen e jashtme. Se si po, gjërat duken ndonjëherë. Po, po ishte ishte ishte një çun i cili po luante një lojë pokeri shumë të rëndësishme. Mm -hmm. Kishte vënë madje edhe një orë Rolex 40000 euro që kishte. Po, po, po. Në atë lojën e pokerit. Po luante me shokët e me shoqet e veta, mikeshat. Mm -hmm. Loja e fortë, paraja që luhej atje e madhe, tensioni i lartë, emocionet të gjitha të përfshira tam. në një moment ky djali shkon në banjo. Ishte në kazino atje. Tam. Shkon në banjo dhe ndërsa kishte mbaruar punë, po lante fytyrën, po freskohej pak. Kur shikon atje Bill Gates. Oh. Po del Bill Gates, dëgjohet shkarkuesi. Billy që rregullon gjëra normale. Rripin atje, vjen edhe Billy me sapunin, po lan duart. Ky i shokuar komplet duke e parë shumë i pasur. Bill Gates? A, po i thotë ai Bill Gates. Faleminderit. Bill i thotë ky, "Më bën një nder, një nder të madh." I thotë, "Çfarë?" Jam te tavolina 7. Jam me ca njerëz. Vetëm Vetëm kalo. Vetëm ma bëj njëherë kështu sikur më njeh. E kupton vetëm të habiten do habiten ata Billy. I thotë se kam shumë dua të bëj shumë përshtypje këtyre njerëzve. Mhm. Mm Ai këtë donte të bënte, donte të bënte përshtypje mm -hmm. njerëzve në tavolinë. Tam. Po. Ky Billy ia bëri me kokë, okay, okay, edhe mund të kaloj, i tha faleminderit. Po jam me Belindën, i tha edhe nuk e di çfarë thotë gruaja, po shohim. Mhm. Mm Kështu që shkon secili nëpër vende dhe kalon ja 10-15 minuta kur ky djaloshi ikoi Mish Bill Gatesi, duke ardhur drejt oh, tavolinës së tij. Po, po, po. Afrohet aty. Po çimi ç'kemi? Ç'a bën? Hey Bill. Ky shikon lëndën kështu. Bill pa ik, Bill ik, ik. Ik mos vani këtu çfarë kanë mos vani tavolinën. Edhe kaq. Po ideja ishte që ky e injoroi Bill. Po, po. Është një veprim, pra, është një veprim. Është një veprim. Po. Është një veprim që e bën njeriu. Po. po. E bën njeriu me njeriu. E bën dy njerëz. Jo. Bëhet vetëm? Bëhet vetëm. Është një veprim që mund të bëhet vetëm aty. Mund të bëhet në grup, po mund të bëhet edhe vetëm. Të pish për shembull, është jo, një veprim. Jo. Po, të pish është një veprim. Po, pra ti mund të pish kur je vetëm, mund të pish edhe me shoqërinë. Mund të pish, fillon me qejeri. Jo. Zakonisht mund ta bësh vetëm ose Ia kërkon. Ia kërkon dikujt madh. Ato jap një ndihmë, po zakonisht i bën me besimin. Që bëhet te kisha e Laçit. Çfarë ishte kjo? Zakonisht i ngremë sytë nga qielli. Po për këtë gjë. Kur bëjmë këtë lloj veprimi. Me L fillon. Të të domethënë shumë njerëz janë janë lë. E kanë bërë shumë njerëz. Janë lutur si për fitore, si për rënë shiu. Tam. U shenjtëroftë emri yt. Mhm. Ardhtë mbretëria. Po i di këto ti. Mm. Ha? I di ti të gjitha këto fjalët. Ua. I dimi, i dimi, do ta bëjmë quiz. Hajde. Jepi. Ja. 0692070222 miq të dashur, nëse e dini se cila është fjala e vajzave, shumë njerëz e kanë bërë dje. Fillon me L. Do e bëjmë për nesër. Po që funksionon. Mirë, mirë se kini ardhur në klubin e mëngjesit. Është tani 9:41 minuta. Ne jemi këtu çdo ditë me juve nga ora 7 deri në orën 10 valët e Club FM 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s miq të dashur çdo ditë nga 7 deri në 10, nuk janë pak. 3 orë. Pim. Pim pim pim pim. Tani uh, flasim pak edhe për këtë ndeshjen e sotme, sepse ndeshja e Gjermanisë me Brazilin u pa. U pa. U pa. Tani kemi një ndeshje tjetër, edhe kjo është gjithashtu e rëndësishme. Shumë tifozë të Holandës në Shqipëri, ka edhe tifozë të Argjentinës gjithashtu. A uh, Argjentina herën e fundit e ka ngritur në 86-ën me Maradonën. Ai qysh atëherë, sa bëhen, pothuajse Qysh atëherë pastaj s'e kanë ngritur. 30 vjet, 28 vjet më parë. Mm -hmm. Qysh atëherë s'e kanë ngritur më, po edhe Holanda, Holanda s'e ka ngritur asnjëherë. Kupën e botës ka qenë disa herë në finale, por gjithsesi, a Robben në formë, një nga lojtarët më të mirë, lojtari i Bayernit, uh, Arjen Robben që ka mbajtur shkëlqyeshëm edhe jo vetëm ai, gjithë skuadrën. Kështu që sot përballje e madhe, Holandë Argjentinë. Sa del është pyetja? Po, Pjesa e parë dhe rezultati po, final. Asnjë duhet të them këtë gjë, asnjë ndeshja nis në orën 10. Nis si sot, po. si dje. Ë, uh, atëherë, asnjë nuk arriti të parashikonte saktë Brazil Gjermani 1-7. Kështu që jepini parashikimet. Sa del pjesa e parë dhe sa del rezultati final Holanda 2 me 3 pjesë e dytë. 2 me 3 përmbysje rezultati. Oh, një përmbysje do të thotë Argjentina. Oh, Lori e ka dramatike. Unë dua unë dua të shikoj ndeshjen e Lorit, me thënë të drejtën. Jo se jo se dua jam me Holandën. Me thënë të drejtën. Teknikisht, por do të thotë jam me Holandën se ka disa lojtarë që i pëlqej te Holanda. Edhe i njoh. Nuk i njoh, dhe, megjithëse Messi-n e njoh, po ta them. Edhe Messi, okay. Edhe për Messi-n të vjen keq. Simpatik kam, po pse jo. Por Robeni mendoj që meriton uh, të jetë në finale, të shohim pastaj se si do. Edhe do ishte më e vështirë ndoshta për Gjermaninë, nuk e di. Nuk e di, kështu që un po them, un po them që po kjo loja më pëlqen kjo, kështu që po e bëj si e jotja un. Kiesza, Kiesza, miq të dashur mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Ne jemi këtu çdo ditë me juve nga ora 7 deri në orën 10 Kjo ishte Giant in my heart um, Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerinën Martinin Norën dhe Lorin Ne kemi vetëm pak sekonda kohë për të bërë uh, lojën e sharadës Jepini koha Është send Është, uh, send po është Ose tamam tamam një herë atëherë kur duhet. Jo tamam në jetë, domethënë. Të biesh. Do ta japësh fare tani. Na ngatërrove fare tani. Jo tamam një herë në jetë, se shprehja është një herë në jetë. mund të të mbaj. Një herë uh, po. Mund të të mbaj. Ëh, mm. uh, u për ishte te pyetja e dytë e Erit, sa e njohim Erin? Po. Okej. Okay. Ikim. Fituesit Olta? E ka gjetur Blerta e para Bravo, ka thënë Arkivol. Bravo. Por në lidhje me pyetjen time. Po japim një lule nga bota e luleve. Faleminderit për ato. S'i duhet. Jo s'i duhet fare, larg qoftë. Ta çoj diku. Ndërkohë që Erti ka thënë lutja për sharadën tonë, fiton një top nga Pepsi,